بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يو ثلاثة فو آه بوكو ينك أنا قوة نعم. جمادة الأولى hijira yau أربعين دبيار ميلادية كما yau 21 ga watan Nuwamba haihuwan annabi Isa shekara 2023 wannan shine majalisinmu na biyar ko cikin karatunmu na al'aqida tattahawiyya cikin 505 a masjid Ali bin Abi Talib to Allah ya mana jagora mun karanta fakara na arba'in da ɗaya yau za mu tashi na arba'in da biyu haka ne ba inda ya ce wata ala anil huduri wal ghayati ko haka ne ba na'am tamam na'am قال المصنف رحمه الله تعالى وتعالى عن الحضور والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هل النبا تمام العلامة الطهاوية وتعالى الله مدوكين سركي يا دوكك عن الحدود دقا إياك حدود جمعنا حد نه kaga kai mutum kwakwalwarka komai din kana da iyaka ba to Allah madaukin sarki ya dokaka daga iyaka walghaya da gaya kuma gaya kuma nihayatu kulli shay'in hiya gaya ne daga gaya kenan daga karshe a ce kaga abinnan ne abin hadda gaya kusan ma'anar su ɗaya ne anan kamar yadda ina ga Ibnu mani ne ko bin baz na cikin shurrah din yayi wannan magana sannan wal arkan jam'un rukun ne rukunai asali su malaman fiqh in sun ce rukun suna nufin abu ne wadda ginshiki ne cikin wani abu in ba shi ba abin ba zai yi ba kamar sun ce arkanus salati kaga suna cewa war rukunu juz'u dhati ne misali kabbaran harama da ruku'i da karatun fatiha wannan arkan ne wadda an ba su ba sallah to anan kuma arkan jawanib ne gefa gefe kace abu yana da bangare arkan bangarori mun ba wal a'da da kuma gabobi Allah ya daukaka daga gabobi da sautasiffan tashi shi da gabobi wal adawat jam'u na adatun wannan kuma kayan aiki ne abinda kai zaka nema saboda yin wani abu da shi Allah ya dauka daga wannan to anan shurrah din akwai maganganun da suka yi amma bari mu karanta wannan abin nan layin matsayin mutu abin da suka fada yace la tahwihi jihatu sitt wannan bangarori guda shida aljihatu jam'u na jiha ne gaba baya ha wato a hausance gabas da yamma kudu da arewa sama da kasa kaga wannan ga bangarorin halittattu ba to waɗannan halittattun ba su kunshi Allah ba la tahwihi ba ta kunshe shi ba aljihatu bangarori sit guda shidan nan kasa'iril mubtada'ati kamar sauran halittu kenan Allah subhanahu wata'ala kai ɗan halittacce ne kuma waɗannan bangarori guda shida abin nan halitta ne na Allah kai kuma kana cikin ta ne to Allah madaukin sarki sun ce la tahwihi makanun wato la tahwihi al makhluqat baya cikin abubuwan da shi ya halitta ba su iya kunshe shi ba kun ji wannan bayanin ba to anan akwai maganganun da suka yi yawa to ana akan al-aba da arkan da adawat akwai maganganun da suka yi so malaman yace wa amma al-hadd bi ma'na al-ilmi wal in kace hadd da ma'anan ilimi da magana shine bayi su iyakanta su iyakanta Allah ko kuma ilimin Allah da sauransu fa hada muntafin bila munaza'atin baina ahli sunnati to wannan eh haka ne an yadda babu sabani a tsakanin malaman sunnan ma amma lafazin arkan da a'da da adawat sun ce waɗannan lafuzan kar wato kyauntaka kada shi Ah, al'allamatu tahawi ya yi amfani da wannan abin nan lafuzan sun ce saboda ba a samu a cikin ƙur'ani ko sunna inda an kore waɗannan abubuwan daga Allah ba ba a samu inda kuma an tabbatar da su ga Allah ba to tunda siffofin Allah kaga aƙidan ahlus sunna wal jamaa nafyu bil ijmal haka ne ba tafsilun bil ithbat haka ne ba laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to in ka laisa kamithlihi shay'un wannan me kai sharewa kai mujmalan ba abu wadda ke mai kama da Allah haka ka share ko komai ba wa huwa as-sami'u gudun tabbatarwa tafsil ne inda kaji an ce wannan sifan Allah to zaka tabbatar amma inda baka ji an ce wannan siffan Allah ba baka ji an ce wannan ba siffan Allah ba kawai mai shiru za ka yi wannan ba to wannan ita ce aqidan al-sunnah kibal jama'a shi yasa sun ce al-allama at-tahawi da yace ta'ala anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha' wal adawat shi yana nufin abu ne wanda yake gaskiya ne amma uslubin da ya bi. sun ce wannan uslub na mutakallimuna ne in ji wannan ba bai kamata a kawo waɗannan lafuzan a kore su daga Allah ba saboda a cikin Qur'ani da Sunna ba a samu inda an ce Allah subhanahu wataala ya nisanta daga waɗannan abubuwa in ji wannan bayanin ba to ya zaka yi laisa kamithlihi shay'un din ta wadatar kenan laisa kamithlihi shay'un ba abu wanda yake mai kama da Allah wannan maganan ta yi to ina ne zaka samu sifofin Allah inda ka ji a Qur'ani ko an ce wannan sifan Allah to anan zaka tabbatar in baka ji ba to shiru zaka yi mun ji wannan bayanin ba shine wa amma lafzul arkani wal adai wal adabat fa yatasallatu biha an-nufatu ala nafi ba'd as-sifat thabita kaji wannan ibnu abil al-hanafi yace kawo waɗannan maganganu ko kuma irin waɗannan lafuzan wasu wadda suke share siffofin Allah za su yi amfani da waɗannan lafuzan saboda su share wasu siffofin Allah wadda sun tabbata a cikin Ƙur'ani da Sunna yace kal yadi wal kama hannun Allah ko fuskan Allah kaga ba za ka ce yana da wato in ka fara bayani to abin da kai kana ganin bai dace ka danganta shi ga Allah ba wani kuma a kwakwalwan shi akwai wani abin da shi yana ganin bai kamata a danganta shi ga Allah ba to ya za ku samu zaman lafiya kawai ku ce laisa kamithlihi shay'un shikenan kun samu zaman lafiya to sifofin fa wa huwa samiu an fara kenan al-basir bal yadahu mabsutatani ha Allah subhanahu wataala a ranar qiyama zai ce wa wuta halim talati yace ta ce wata taqulu hal min mazidin a makarshe menene Allah zai daura ɗayan digadigan shi akan wutan a cikin hadisin haka ya tabbata sai wutan ta ce tayi yayi ta cika kenan kaga wannan tabbatarwa da Allah sifan digadigai ne daga inda ka samu sai ka tabbatar siffan fuska sai ka tabbatar amma amfani da waɗannan lafuzan تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء sai ga mutum zai kore waɗannan abubuwan mujimmalan sai ce gaba ɗayansu inda gabobi ne abinda yana da iyaka ba zai yi ka siffanta Allah da ita ba in ji wani bayani kaga wani uslubin da su yan A, suke bi a nafiyu ma suna yin tafsil wadda yin tafsili gurin share siffofin wannan ba uslubin suna sunnati wal jama'ati ba mun ji wannan bayani ba to kaga al-imam Abu Hanifa yana da littafi al-fiqhul akbar a cikin ta Abu Hanifa yace kaga wasu cikin yan bid'a asha'ira da sauransu yadullahi qudratullahi suna cewa ba innal ladina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim sai su yi mata tawili istawa su ce istawla nazala sai su ce amruhu haka ne ba abu hanifa ya ce lahu yadun Allah yana da hannu wa wajihun yana da fuska wa nafsun kama zakara ta'ala fil kamar yadda ya ambata a cikin alƙur'ani min zikirin yadi ambaton hannu wal da fuska wan nafsi fa lahu sifa wannan a cikin suratu ah, an'am ne ko karshen تعلم ما في ولا أعلم ما في نفسك فهو له صفة أبو هنيفة يقول ولن صفوفي ne ga Allah bila kaifin ba tare da kwatantawa ba wala yuqalu ba za a ce inna yadahu hannunsa ko ba za ba za a ce karfinsa ba wa ni'matuhu ba za a ce ni'mansa ba li'anna fihi sabida an ka da wannan akwai ibtalu sifa akwai kore share sifofin Allah kaga wannan maganan wa al-imamu abu hanifa gurin tabbatarwa da Allah ga abin da ya tabbatarwa kansa in ji wannan bayanin ba? tamam sannan akwai waɗanda suke share wata la tahwihil Jihatu Sikh" bangarori shidan nan ba su kunshi Allah ba haka yake cewa ba to akwai waɗanda suna kore aljiha bangaren daga Allah alladhina yuriduna bidhalika nafyal ulu wasu kaji yan bidan in sun kore bangare daga Allah abinda suke nufi kore daidaituwansa akan al'arshin ne shi yasa ai malaman sun ce kawo waɗannan lafazan sun ce da kyauta kada a kawo ne saboda wani dan bida zai iya ce maka to aya cikin aqidatu tahawiyya ma an ce zai ya kawo mata kai kuma ka ce to ai wanda an yadda da shi ibn abil is al-hanafi ga abin da ya ce sai ka duba sharh na ibn abil is ya warware duk waɗannan masail mun ji wannan ba alladhina yuriduna bi zalika nafiy al-ulu ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah yana sama ba to in sun ce wato suna kore bangare daga Allah suna nufin Allah a sama iken ne suna so su share su kore saboda yanzu haka Allah a sama yake ba to ai yan ash'ariya ba su yadda ba a cikin littattafansu suna rubuta suna bayyana Ar-Rahmanu alal arshi sai su fassara ta da mamayewa saboda kin su ce Allah a sama yake haka ne ba hadisi wadda wata baiwa ana so a 'yanta ta an zo gurin manzon Allah sai manzon Allah ya tambaye ta wane ne ni kai manzon Allah Allah a ina ike a sama wannan wani irin fassara kuma za ka yi a sama sai manzon Allah ya ce wa sahabin ka yanta ta wannan mumuna ce wani walami ne ba ya kawo hadisin nan kaf ya yi bayani ya ce haka abin yake sai fara bagangano kuta fama da ba da alhaƙi illa dalal mun ji wannan bayanin ba shine yadhkuruna min ajillatihim suna kawo daga dalilan su annal jihad ai bangarori kulluwa makhluqa dukkan su ai halittattu ne wa annahu kana qabla al jihad kafin a samu bangarorin ma ai Allah yana nan suke wa anna man qala innahu fi jihad wanda yace ai Allah madaukin sarki yana a wani bangare yalzamuhu al qawlu bi qidami shay'in min al'alam. kenan akwai wani abu tunda tare da Allah kenan أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات kaji fasar da ibn bin iz yayi yace kawai maganganun da ibnu tahawi ya kawo abin da suke nufi wa Allah madaukin sarki ba wani abin da ya kunshe shi wai a ce yana ciki babu kawai wannan shine abin da aka share kenan mun ji wannan bayani jama'a banda wannan kaga kai abinda da kake nufi wannan kuma shine abin da tahawi yake nufi saboda su ibn abil is al-hanafi ba wanda yayi wa tahawiya sharh kaman ibn abil is al-hanafi ibn abil is al-hanafi fassaran da yayi kai tsaye wannan shine abin da tahawi yake nufi mun ji wannan bayanin ba shine sai ya ce wa wannan cewa la tahwihil jihatu sit abinda ake nufi Allah baya ba wani abu cikin halittun shi wanda ya kunshe sa in kawai wannan ake nufi yace wannan maganan ita ce gaskiya in ji wannan bayanin ba jama'a jama'a sannan magana da dazu muka fada akan shi nafiyu mufas abinnan nafiyu mujmal ne ifbat shi ne mufassal amma a nan yadda ibn al-alamat tahawi ya kawo ta'ala anil hududi wal ghayati wal a'dha'i wal adawati wal arkani wannan menene nafi ne ko ifbat nafi ne ba to anan tafsil ne ko ijmal tafsil ne ko ijmal tafsil ba tafsilun bin nafi ba to shi abinda shurrah ɗaya daga cikin shurrah yake nufi abdulaziz al sheikh ne ce wannan ala khilafi madhhabi salafi ne tafarkin da ya ya yace ta sabawa tafarkin salaf sabida su ijmalun fi nafi tafsilun fil ithbati ne amma wannan uslubin fa tafsilun fil nafi ai mun ji wannan bayani ba tamam shine ce hada nafyun mufassalun yace wa huwa mukhalifun li tariqati ahli sunnah li'anna tariqatahum ma'khudatun min qawlihi ta'ala saboda tafarkin magabata an dauko ta ne daga laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir jama'an ka ce as-sami'u mai ji wannan tabbatarwa ko korewa ne ifbat ba akwai tafsil ko babu akwai as-sami'u daya al biyu a wani guri ma ka kaji sai ka ringa tabbatarwa shine wannan al bi bit sannan abu na biyu ya ce waɗannan kalmomin bata ba a same su ba Lafil kitabi wala fis sunna cewar ta'alanil hududi wal wannan ba a same su a cikin Ƙur'ani ko sunna ba falihada saboda wannan allazi lam yarid abinda bai zo ba la yahsunu an nanfiyahu wala an nuthbitahu bai dace mu kore ba kuma bai dace mu tabbatar ba da bai zo ba li'anna tariqatana saboda tafarkin mu huwa ƙtifa’ul kitabi wa sunna bin farkin ƙur'ani da sunna ne falafzul haddi wal ghaya wal rukun wal a'da wal adawat wal jihad kullu hadhihi dukkanin wannan ma ja'at fil qur'ani wala fi sunnah ba same su a cikin qur'ani ba ba same su a cikin sunna ba walidhalika la nuthbituha wala nanfiha ba za mu tabbatar ba ba za mu kore ba ya za mu yi shuru za mu yi mun ji wannan bayanin ba to wannan shi ne abin da Arif ya faɗa dan takaitaccen bayanin sa ne muka dauka mun ji wannan bayanin ba to a a nan laysa kamit shay'un wa huwa as-sami'ul basir wannan ita ce inda aka ɗauki ƙa'ida fasila bainal haqqi wal batil tafsilun في الإثبات ijmalun fi nafi mun ji wannan bayanin ba shikenan saboda an yi hakan za a samu kwanciyar hankali ne jama'a yanzu sunayen Allah nawa ne hmm? na'am kun ji ba dari ba daya ina hujja ina ne an ce 99 akwai to ka gani Allah warkin sarki yana da sunaye wadda mu mun sani a istiqra abinda muka ji shine nawa dari ba daya mun jana bayanin ba saboda haka irin wannan sunayen Allah nawa ne wadda mun sani 99 kenan mun ji ba wannan shine abinda yake daidai amma ka samu wani hadisi inna lillahi ta'ala 99 isman Allah yana da sunaye 99 kaga wannan eh, yana da yara biyar wanda an ka kira su ka aike su za su tafi ya kenan wannan maganan ta nuna bai da wasu yara daban akwai mana ha wannan mai shagon eh, yana da shadda a biyar wadda an kasa ba za ka ji zafi ba akwai wadda an kasa akwai za ka ji zafi kenan ta gani Allah yana da suna ya tasayin da tara wadda an kasansu ka neme su ka san manan su karo ke shi da su zai ansa hadisin ya tabbata hmm? hmm. inda hadisin ya tabbata to wannan ta nuna manzan Allah subhanahu wataala bai da wasu ya sai ta sai da taran nan mun ji bayani ba saboda aka inda ilmul kalam ne ko zaka gaje satin da ya gabata mun yi bayani kai. inda ilmul kalam ne zaka gaje saboda su ma'abota ilmul kalam ma daga baya me ya faru Hmm? sai da suka zare hmm. jijiyoyi na hankali wasu sun zare ba mutum ka ga yawo ya gama kap daga karshe shi da kanshi ya zo yana cewa mun fa mun sha wahala aikin banza muka yi satin da ya gabata mun karanta ba da aka ilmul kalam shine amfani da kwakwalwa gurin duba abin da ke ta'alluki da Allah to kwakwalwa ba zai iya ba wannan abin da kaji kawai ka ce eh mun ga wannan mun ji wannan wani ya ce wannan babu ka ce babun ina ne babun kana da hujja na babu sai kai shuru ba in ka haka za ka abin nan eh, huta insha Allah ta'ala to malam ya ce a fakaran shi na 43 wal mi'raju haqqun haka ne ba wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa urija bi shakhsihi fil yaqadati ila as-sama thumma ila haythu sha'a Allah min al-'ula وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه في الآخرة والأولى والمعراج asali al-mi'raj ya zo da wazan na mif'al ba daga uruj ne asali inda ka ce mi'raj ta zo da ismul ala ne abin haurawa to mi'raj wannan zai yi shi al wannan doki da manzon Allah sallallahu ya hau an tafi da shi saman nan zai yi abin da ake nufi shi ne doki kuma burak albarku mene ne walkiya ko akwai sauri ko babu akwai ba wasu malamai sun ce saboda saurin wancan dokin ne an ce mishi alburak daga barku ne kenan akwai wani maganan da masu suka yi amma almiraju zai yi kuma mafasara shi haurawan a araja ya arijo ko ya aruju ko ta aruju ya aruju ba ta aruju almalaikatu warruhu ne almi'raju haurawa ko kuma kai manzon Allah sama haqqun gaskiya ne kenan anan malam yana so ko kuma abin da yake nufin mutum ya tabbatar cewa manzon Allah sallam an tafi da shi sama kenan wannan dole mutum ya yadda a cikin zuciyarsa وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد أسري حقيقة أن يتفيا دره بالنبي صلى الله عليه وسلم ده منظوم الله صلى الله عليه وسلم وعورج أن هورا بشخصه تارد ذات في اليقظة أفدك إلى السماء زوج السماء mun ji wani bayani ba? ta kenan ka yadda cewa manzon Allah an kai shi sama kuma tafiyan dare aka yi شنو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تو السرى السورة شنو تبين دلي شنو عند الصباح يحمد القوم السرى يا نفس قومي فقد نام الورى إن تصنع الخير فذو العرش يرى وأنت يا عين داعي عنك الكرى عند الصباح يحمد القوم السورة دلي أنا تفيا wasu sun yi bacci wani ya ce to tafiya da kan bashin tafiya sai mai sai tafiya ba in bai gushe ba yana tafiya in gari ya waye ha zai cewa kanshi lalle tafiyan nan fa ta yi amfani wadda ya bacci da wanda ya tafiyan nan ai akwai bambanci tsakanin su to in ka ce asra tafiya ne na dare kenan wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa urija bi shakhsihi fil yaqabati ila as-sama' thumma bayan tafiyan da aka yi ila haithu sha Allah zuwa ga inda Allah ya so min al'ula daga sama Kana cikin saman wa akramahu Allah Allah ya karrama shi bima sha da abin da ya so wa auha ilaihi kuma yi mai wahayi ma auha abin da yayi mai na wahayi ma kadaba bai ƙaryata ba alfu'adu al'alif wallahu lil ahdi ne zuciyan manzon Allah ma ra'a abinda ya ga bai karyata ba fa alaihi Allah ya mai dadin tsira fil akhirati al-lahira wal da kuma duniya to kaji fa wannan a takaice ba al-isra'u tafiyan dare al-mi'raju haurawa sama ka yadda cewa manzon Allah sallallahu an tafi da shi da dare daga garin makka zuwa baitul maqdisi daga baitul maqdisi zuwa sama kuma a cikin dare guda kuma shi manzon Allah da kanshi ne an tafi da shi can hmm? mutum ya dada wannan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gari ya waye yace wa nana Khadija to fa waɗannan mutanen yanzu yaya ana fa tsoron in fita in fada da ya fita manzon Allah bai ba su labarin zuwa saman ba mafarko kawai labarin abin nan suka bashi abin ya ba su daga makka zuwa Betul makadis ne kawai da ya fada ma suka ce kai inda mu za mu yi watanni mu je mu dawa cikin dare da kaje ka dawo da suka ji wannan sai suka je gurin abubakar na siddiq sun ce to kai duk abin da aka fada ake fada kana ce gaskiya ba to zo ka je wannan kaima mutumin kan kaji abin da ya fada eh farko ma sun fara da wannan wannan ai izgili ne sun ce wai jiya da daddare a cikin dare dayan eh wai ya je baitul maqdis ya dawo abubakar ya ce wannan ne kawai ya ce ai kofi da wannan ma na yadda inda shi ne ya fada kuma tafi wannan ɗan ya je saman ya dawo to manzon Allah sallam da yake saman akwai abubuwan da ya gani da yawa wadda an ka shiga wannan labarin gaskiya tana da tsawo amma dai a darasinmu na alfiya na iraqima za mu shiga can a can za mu yi bayani a kanta insha Allah ta'ala amma nan dai kawai mutum ya san cewa manzon Allah sallam an tafi da shi sama an ba shi sallori na farko hamsin haka ne ba an ba shi salloli hamsin da aka ba shi salloli hamsin sai ya koma ai a lokacin da yake an tafi da shin ma kafin su je sama can shi da annabi musa sun hadu ba da ya dawo sai annabi musa ya ce mishi ya aka yi sai ya ce ai an ban salloli hamsin sai annabi musa ya ce ba za su iya ba ba ya ce salla hamsin eh, ni na zauna da banu isra'il na yi mu'amala da mutane na gani sallah hamsin ya ce ba za su iya ba ka je ka karoki arziki a rage maka sai zala ya koma ya zo gudun annabi musa annabi musa ya ce koma ya je ya dawo ya je dawo har ta zama biyar ɗin da ta zama biyar a biyar ɗin ma annabi musa ya ce ka je a rage fa ce mashi ka je a rage akwai waɗanda ba za su iya ba kenan za su baka kunya a ga biyar ɗin ba Biyar ka gani sallah asuba ya take gashi yanzu an fara sanyi ba in ka ji in fa ka fita masallaci sai ka ce waɗannan mutane an je biki ne ba su je biki ba duk suna cikin gidajensu kowa bacci yake yi man sallal bardaini falahu ajrani sallan isha da sallan asuba su daban ne in an fara sanyi sai da akwai imani a zukatansu su ne za su yi alwala su je masallaci su yi sallama wani fa ko a cikin gidan shi ba zai fita ba ko ba ka ba baka gani ba mutum ka san wani dukiyan sharri ne gare shi mutum saboda ya samu dukiya wani ya zama director wani ya zama chairman hmm? ya dan samu wani canji sai ya daina fita masallaci kuma shine zai zuba muku mai a generator kaji wauta ba haka suke yi ba aikin banza kai abincin da babu rabonka ka zo ka hura wutan mai amfaninta babu ka zo ka sa mutane fanka ka zo ka sa musu generator ka sa wuta makai ba ka fita mai ma'anar maganin ba aikin nan ke daga aikinka da ka yi aikin sashin aikinka ya karyata sashin daga wannan kudin shirri ne ko alheri ne shirri ne wannan kudin shi yasa in za ka roki kudi ka roki Allah kudi wadda yana da amfani mai albarka karka ce Allah a bani kudi kawai saboda wani kudin yi ne gare ka don mun ji wannan bayanin ba to haka wannan shine al-isra'u wal mi'raj anan da kai mu san wannan kuma mu yadda a wancan darasin insha Allah ta'ala za mu saya mu yi bayani akai to garin mu wuce kawai tun da a can ma kuma da hausa za mu ba والحوض الذي شنبه والحوض الذي أكرمه الله تعالى به ضياثا لأمته حق والحوض التبكي allazi akramahu Allah ta'ala wadda Allah madaukin sarki ya karrama shi bihi da ita ghiyasan li ummatihi saboda shayar da al'ummansa hakkun gaskiya ne wannan cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim bin sun rawaito shi hadisi na Anas ibn Malik ma kisa sallallahu alaihi wasallam yace inna qadra haudi kama baina ailata ila sana'a min al-yaman manzala ce tafkin da Allah murakin sarki yaban kaman ka ce daga aila wadda yake cikin garin makka zuwa garin yaman daga makka zuwa yaman ko da ba musan kilomita nawa ba an kaje gidan da ka duba daga yaman zuwa makka kilomita nawa ne yanzu google chef google zai fada in kaje ka duba ka duba wannan abin nan masafan a ce irin wannan tafkin mutane za su zo su sha ruwa wannan kawai masafan ne an gaya maka na fi وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء إبريق أباريق كوفنا سكي تشكين ونن تبكين كمن كاتي تورارو nan, yanzu ka daga kanka za ka iya kirga nawa suke tauraron ba za ka iya ba ko to kofunan haka suke kofunan da suke ciki a wani hadisi kuma wadda al'imam muslim ne ya ruwaito shi maki sallam ya layari dan na alayyana su min ashabil hauda wasu cikin mutane al'umma na za su zo tafkin nan saboda su sha hatta idan araftuhum zan gansu in gano cewa al'umma na ikhtalaju duni sai a jawo su daga ni kenan ba za a basu su je ba sai mun zan Allah ce asusai habi waɗannan al'umma na ne fa sahabbai na ne fayaqul sai mala'ikun su ce la tadri ma da ba'dak kai baka san waɗannan abin da suka kirkira a bayan ka ba kaga 'yan shi'a suna kafa hujja da wannan hadisin tunda da ya ce ashabi kenan sahabbai ne kai kuma abin da zaka faɗa kawai abu ɗaya ne ashabi ba kenan suna nufin abubakar da umar da usman ba to sai na ji sahabi ne kuma sahabi ba me ya cika shi ciki ba dalili ba ana ya faɗi a yi shi ma in za ka ce mashi sahabai ne eh, alima yana ciki kenan yanzu kana nufin alima ba zai sha ruwan ba in ya ce ali baya ciki zai ka ce mai hujjanka ne a cikin ilimin ku akwai am da khas ba me ya taksisin ali a cikin wannan ai hadisi ba za ka fahimce shi ba sai ka tara gaba daya kaga wancan hadisi kaga hadisi wani zai ce zai ce al'umman shi ne a wani hadisi ce ashabi ne kenan ashab ana nufin menene al'umman ne zaka hada hadisin ne sai ka samu cikakken fassara mun ji wannan bayanin ba yawwa a wani hadisin kuma shi ma imam ahmad ya rawaito shi cikin musnad ma kisa sallam ya ce aghfa anas bin malik ya ce kai ma kisan wani lokaci ya yi bacci ya ɗan yi bacci sai ya abinan ya daga kanshi yana murmushi sai manzon Allah ya ce kun san me yasa na murmushi ko kuma sahabbai sun tambaye shi manzon Allah me yasa ka murmushi sai manzon Allah ya ce an saukar muni da wata sura yanzu yanzu sai ya karanta inna atainakal kawthar fasali rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar sai manzon Allah ya wa sahabbai hal tadruna mal kautsar kun san me shin kun san me kautsar sai sun ce Allah wa rasulu a'lam sai ce musu huwa nahrun atanihi rabbi azza wa jalla fil jannati kogi ne tafki ne wadda Allah subhanahu wataala ya ban daga aljanna ne yake kurarowa alaihi khairun kathirun yana da alkhairai masu dimbin yawa taridu alaihi yace ummati yawmal qiyamah kaji al'umma na za su sha in kaji taridu asali lugan suna nufin zuwa ne na shan ruwa walan ma warada ma a maryana ne taridu alaihi umarci malku yamma aniyatu aladun kawakibi ya tali jul abdu ya tala jul abdu minhum fa'akulu ya rabbi kaji ya tali jul abdu minhum kuma ya tala jul abdu minhum wasu cikin mutane za a kore su fa'akulu ya rabbi innahu min ummati sai in ce ya Allah wani daga al'umma na ne fa' sai a ce mashi inna kalata da ma ahdathu ba'daka to kaga wannan hadisin da wancan in ka hada ana nufin al'umman ne ba khususan sahabbai bane ba in ji wannan bayanin ba to sai mutum ya yarda cewa kausar dinnan hakikatan tabki ne na gaskiya ba ma'anawi bane ba abstract bane hmm, saboda wasu za su zo cikin yan bidan akwai wasu maganganun da suke yi na shi kausar din ba hissi bane da wane ne da wane ne 'yan ilmul kalam ne suke amfani da kwakwalwansu jana bayani ba to sai malam ya ce wa shafa'atu lati dakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbari haka ne ba wa shafa'atu ceto allati wadda iddakharaha lahum wadda manzon Allah ya adana wa al'ummansa haqqun gaskiya ne kama ruya fil akhbar kamar yadda aka ruwaito a cikin hadisai kaga wannan mas'ala ce mas'ala ce ta shafa'a kaga kuma tawassul neman kusanci da wani aikin alkhairi ko da addu'a shi ma yana ana saka shi karkashin wannan to akan shafa'a da tawassul inda za ka iya fahimtar larabcin ba ka je ka yi na qa'idatun jarida fi tawassuli wasila na shekul islam ahmad bin abdul halim ibn taymiyyah al-harrani ka zauna da pencil ɗinka baka karanta wannan littafin kap inda baka sani baka je ka tambayi wani malamin sunna hmm? ka je ka tambayi wani malamin sunna sai maka bayani in dai ka karanta wannan littafin ka fahimce shi kap to ba wata matsala na ceto ko na tawassuli wadda za a rikita ka saboda ya biya tattauna masail din kap gaba da yansu mun ji wannan bayanin ba to wannan aikin Allah wannan ɗalibai ne dama to wa shafa'atu allati dakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbari to ceton da manzon Allah sallallahu alaihi yake yi malamai sun ce ba dai bane ba ba biyu ba ash-shafa'atu uzma ash-shafa'atu uzma babbar ita ce wadda wannan sayuwan shekaru 50 da za a yi kowa zai gaji ne an yi shekara hamsin kowa yana so ne a yi hisabi a wasi to a wannan gurin za a taru hmm? za a taru farko a je gurin annabi adam a ce mashi ya adam kai ne babanmu kai ne kakanmu kai ne kaza kai ne kaza ka je ka roki allah a yi hisabi sai annabi adam ya ce to ya ce musu kun ga yau Allah ya yi fushin da bai taba yin irin ta ba kuma a gaba kuma ba zai yi irin wannan fushin ba ni kuma kun ga a cikin aljanna abin da na yi saboda aka yace ba zan je ba ce ku je gurin wani sai ya shara ce ku je gurin ɗana nuh ku je gurin annabi nuhu sai a je gurin annabi nuhu a ce mishi ya nabi nu kai ne kaza kai ne kaza ka je ka roki Allah sai annabi nu ya ce kai Allah ya yau yayi fushin da bai taba yin irin ta ba a gaba kuma ba zai yi ba nin da na roki Allah an halakar da mutane in je me zan fada ce ba zan je ba ku je gurin annabi Ibrahim saboda wannan badadin Allah annabi Ibrahim shi ma za a je a yi maganganu sai ce a'a ni ai na san abin da na yi gashin mata tana ce ‘yar uwata yanzu na je mai zan faɗa sai ce muci kuje gudun annabi isa annabi musa kalimullah sai a zo gudun annabi musa annabi musa sai ya mushi bayani su shi mai ce a'a mutane na kun san abin da suka yi ba ni kuma ya akwai abin da na yi saboda haka yau Allah ya fushin da bai taba yin irin ta ba kuma gaba ba zai yi ba saboda haka kuje kuje gudun annabi isa ruhullahi za a je guni annabi isa shi mazai ce kai ni da an ce min ni Allah mama ta ma an ce Allah kuma wai sun ce ni na faɗa musu aini yau ta kaina zan yi ku je gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi ce sai an zo guni maki sallallahu to anan ne true image na maki sallallahu na sunan shi Muhammadun din zai bayyana Muhammadun yababbe ba fazul arshi mahmudun wa Muhammadu muhammadun maki sallan zai ce ana laha ana laha ni ne wadda na dace da wannan sai ya fara gube gaban Allah a gaban al'arshi sai ya roki Allah ya yi sujjada kuma zai yaba wa Allah yabon da manzon Allah ce shi da kanshi ma a duniya bai san menene zai fada ba yana wancan lokacin manzo ya mishi ilhami ne sai Allah subhanahu wataala zai ce mishi irfa ra'sak wa sal tuta wa shafatu shafa'a daga kanka ka nemi abin da kake so za a baka in ce ta kuma an baka sai manzon Allah zai ce farko zai ce ummati ummati ne to anan ne za a je wa nadaw al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati anan ne za a fara yin hisabi wannan shine ash-shafa'atu al-uzma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda yake da wannan gatan sannan na biyu da na uku akwai ceton da manzon sallam zai yi ga wasu mutane ayyukansu na alkhairi da miyagun ayyukansu sun zama daidai sabu larafi ba sai manzon Allah zai yi ceto waɗannan mutanen su shiga aljanna kuma wasu mutane qad umira bihim minan nari Allah ya dukhuluha wasu kuma an yi umarni akai akai su wuta amma manzon Allah zai samo su zai ceto su sannan na hudu akwai ceton da zai yi ga daga darajan wasu mutane sun samu aljannan amma manzon Allah sai ya yi musu ceton da za a daga musu darajansu sannan na biyar akwai ceton da zai yi ga wasu mutane da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba saboda ceton samaki sallam sannan na shida ceton da zai yi ga baffansa haka ne ba hammuhu abu talibun wadda za a saukaka mai azaban da za a yi mishi ranar kiyama sannan na bakwai shafa'atuhu an yu'lana li jami'il na fi dukhulil janna mu'minan gaba ɗayan su ai in sun je shiga aljannan ba wanda zai konkwasa kofan abu da mai manzon shi ne zai konkwashi kofan sai mala'ika mai rike da mukullin zai ce wane ne sai ce ni ne muhammad sai ce bika umirtu kai ne wadda an ban umarni in bude maka sai ya bude sannan samu shiga sannan na takwas shafatu fi ahlil kabairi min ummati ya cikin al'ummansa wanda sun yi manya-manya laifuka kuma sun shiga wutan to a nan manzon Allah sallam zai ce to su suma a cire su a zuba su cikin aljanna to kadirin ceton da maki sallam ya ce kaga sa tana da yawa ba amma mutane fa a cikin hadisi ma muslim ya ruwaito mala'iku za su yi ceto annabawa za su yi mummunai za su yi sai walam ya buka illa arhamun rahimin alamurikin sarki zai ce ba wanda ya rage sai shi fayakbidu kabbatan minan nar sai allah ya dimki dimka daya a cikin wuta fayakhruj minha kawman lam ya'malu khairan qatt wani yanar ne za a ci da shi bai taba yin aikin alkhairi ba amma saboda wannan ceto na Allah subhanahu wataala arhamur rahimin sai a ci da shi ya shiga aljanna ba ka ji ba mu'minai suna ceto ba an ce mu'minai suna ceto to yaya menene sharadin ceton man zan da bi yashfa'u indahu illa wala yashfa'una illa liman yartaba wannan take kaida biyu kai da za ka yi ceton sai an ba ka izini ta ji ɗaya man zallari ya sha'in da illa bi izini na biyu kuma shi mutumin na za a samo shi za a cece shi shi ma wala ya na illa liman ba sai wadda allah ya yadda ya ba mutumin izini sannan zai ceton mutum jana bayanin ba wannan ƙa'idoji ne ko kuma sharuda biyu a ceton wani wadda zai yi sai an samu biyu dinnan saboda haka sauran maganganun da suke yi tatsuniya ne mutum zai ce maka shi eh, a cikin wuta ma zai je samar da mutane shi wani zai ce maka a shi yana da bingima ne ko menene Allahu adam zai zuba mutane shi wai ya sa su aljanna ba mu san wani irin bingima zai sa ba ba mu san wani irin aljihu yake ba amma wannan dukan menene tasuniya ne Ka an ce maka a lahira ba tufa ba kaciya ma za ka tashi kuma kai kana maganan za ka ceci mutanenka kai waye baka izini wa ya tabbatar da imanin ka mata farkon gaggabanin maka ce za ka yi ceton jama'a in mun fahimci wannan ba shikenan kawai ka huta wala yashfauna illa liman ba, da man zal ladhi yashfa indahu illa bihi shikenan ka huta alqur'ani ne ya faɗi wannan Masaura na tawassul aikin alkhairi da mutum zai yi mutum zai tawassuli da aikin alkhairi mutum zai yi tawassuli da addu'an dan uwansa musulmi kisa sallan lokacin da yana da rai ana tawassuli da addu'ansa ba zatinsa ba wannan masaran ibnu taymiya tattauna cikin qaidatun jalila mun ji wannan akwai wani hadisi kuma na wani makafo shi ma sun ce ibnu taymiya yace tawassuli ne da addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da zatinsa ba kuma wasu za su kama ga hadisin Umar ibn al-Khattab kunna na bi nabiyyika amma yanzu natawassalu bi ammi nabiyyika to in dai zai yi ayi tawassuli da zatin maki sallama bayan da ya rasu ma ai zai yi ayi amma me yasa da ya rasu ba ayi ba kenan ba zai yi ayi tawassuli da zati ba hasali da addu'a ne mun ji wannan ba wala wannan idh zalamu anfusahum uka. جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تماما رحيما جاءوك lokacin da kana da rai kenan amma bayan da ya rasu fa wannan maganar ta mutu mun ji wannan bayanin ba to wannan shine abin da yake daidai mutum kariya ta yadda hankali kawai wannan inda ya ka fahimci ayoyi guda biyu nan a ceto da kuma tawassuli bijahi sayyidil wara ne ba sunna bane salli ala wani wani bi jahi sai babu ba jahi sayyidil dilwara inda za ka roki Allah in ji wani bayanin ba wai dan darajan wani ba haushe mai dan darajan manzon Allah biya kai ba a rokan Allah ko a nemi wani abu da darajan wani a gurin Allah ba ai abin da kake ganin girmansa kenan in ka kaman suwa ne ai من زال الظلم يجي من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ذاك يرنسوا رنسي ده الله اما ان شاء الله سبحانه وتعالى زي رنسي ده ابن ده يا قدام والشمس والليل اذا يغشى ديوا الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء اما كي باك بزيك رنسوا ده وني ابو با سيدي ده الله سبحانه وتعالى sai malam yace wal mithaqu alladhi akhadahu Allah ta'ala min adama wa dhurriyyatihi haqqun wal mithaqu alkawari alladhi wadda akhadahu Allah ta'ala min adama wadda Allah yayi da annabi adam wa dhurriyyatihi da sasonsa ko da zuriyarsa haqqun gaskiya ne haka kenan ayan da Allah subhanahu wataala ya ce wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum dinnan ita ce kuma cikin hadisi ma akwai إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرف يجب وأخرج من صلبه كل ذرية كل ذرة ذر ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا كان الله سبحانه وتعالى لو كان النبي آدم دب متانين ذا أهل الله ذي هل جسو كبادة أما سين ذرة atom suke cewa ba smallest particle din nan Allah subhanahu wataala ya cire mu gaba daya sai muka yi alkawari da ni daga idan mun yi duk yi dai kana so ka fahimci wannan ba lokacin da kana karami hmm, lokacin da ka fara tafiya ko kuma ka ma fara tafiya ka yi fada da wani yaro ka dalla mai mari ko kai an dalla mata mari ko kuma ka fadi har akwai tabo a jikinka bayan da ka girma sai an ce maka kaga wannan tabon a lokacin abu kaza kaza ya faru kace ni ka sani ba ka sani ba amma ya faru ko bai faru ba ai su sun sani to wannan ma haka ne ba za ka yi tuna wancan ba to wannan kuma ka yadda mun jona bayanin ba da ka wannan abin gaskiya ne jama'a amur ne ghaibi duk wannan Allah yana yi ne saboda ya gwada imaninka ne shin za ka yadda ko ba za ka yadda ba saboda haka dukkan mu mun yi alkawari alkawari mai muka yi ba za mu yi wa Allah tarayya ba alastu bi rabbikum ay khaliqikum ba ni bane ba na halice ku sai muka ce gaba dayan mu haka ne ya Allah kai ka halice mu to tunda shi ya halice mu dole ne mu kadaita shi gurin bauta abinda ya ce mu yi mu yi abinda ya ce mu bari sai mu bari mun ji wannan bayani ba saboda haka lokacin da mutum ya je ya yi saba abin sabo kenan wannan alkawarin da ka yi ka yi compromising kenan haka ne ba shi ne sai ka nemi gafara ka ce ya Allah a yafe min alkawarin da na yi yanzu na karya alkawarin tun da na yi laifi yanzu na koma mun ji wannan bayanin ba? tamam kasan in mutum zai yi amfani da kwakwalwan shi waɗannan abubuwan gaba su masaila akadiyya ne to kwakwalwan mutum ya za ta gane wannan abu so ina ga yanzu ni na zo karshen wannan abin nan volume ɗawa kun ga wannan shine mujalladi na farko ba mujalladi na farko ya kare bari mu mu a nan darasin mu na gaba an mun zo kai sai sai mu daura daga inda muka sai insha Allah ta'ala abinda muka karanta dare Allah ya ba mu ladan shi abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah madaukin sarki ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya rufa mana asiri ya kawar da fitintuno da bada'i daga gare mu da kasar mu gaba daya yan uwan mu da suke garin Falastin wadda suke cikin bada'i Allah ya kawar da wannan bada'i daga gare su waɗannan kafiran da suke yakan su Allah ya magane su Allah ya magane su to mu karanta fatiha sai mu yi tawassuli Allah ya biya mana bukatun mu. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل بيتك كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة على أبرار يا عزيز يا غفار اللهم يسر أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله